Ikalawang Hari, Kabanata 22 Si Josias ay walong taong gulang nang maging hari ng Huda. Tatlumput isang taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jedida na anak ni Adaya na taga Boskat. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos ng ikalabing walong taon ng paghahari ni Josias, inutusan niya ang kalihim niyang si Safan na anak ni Azalias at apo ni Mesulam na pumunta sa templo. Ang utos niya, pumunta ka kay Hilkias na pinakapunong pari at alamin mo kung magkano na ang salapi sa kabangyaman na nalilikom ng mga bantay pintuan. Pagkatapos, ipabigay mo sa namamahala sa templo upang ibayad sa mga karpintero, mga manggagawa at mga kantero. Dapat din silang bumili ng kahoy at batong gagamitin sa pagpapaayos ng templo. Hindi na nila kailangang magbigay ng ulat tungkol sa nagastos sapagkat sila'y taong matatapa. Pagdating ni Safan sa templo, sinabi sa kanya ng pinakapunong paring si Hilkias, Natagpuan ko sa templo ni Yahweh ang aklat ng kautusan Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at iniulat na nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. Sinabi pa niya, Ako'y binigyan ni Hilkias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, Pinunit niya ang kanyang kasuotan. Pinulong niya sina Hilkias na pari, si Ahikam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikayas, ang kalihim na si Safan, at si Asayas na tauhan ng hari. Sinabi niya, Sumangguni kayo kay Yahweh, alang-alang sa akin at sa buong Huda, tungkol sa nilalaman ng aklat na ito Matindi ang galit ni Yahweh sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno sa mga ipinag-uutos sa aklat na ito. Ang paring si Hilkias at sina Ahikam, Akbor, Safan at Asayas ay nagpunta nga sa isang babaeng propeta na nagngangalang Hulda na asawa ni Salum, anak ni Tikva na anak ni Harhas, ang tagapag-ingat ng mga kasuotan ng mga pari siya ay sa ikalawang purok ng Jerusalem nakatira. Ang sabi niya, Ito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa nagsugo sa inyo rito. Ang lahat ng parusang nabasa ng hari sa aklat na ito ay ibabagsak ko sa bayang ito at sa lahat ng mamamayan. Matindi ang galit ko laban sa bayang ito sapagkat tinalikuran nila ako at sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito naman ang sabihin mo sa hari ng Huda na nagsugo sa inyo rito. Narinig ko ang iyong pagtangis nang malaman mo ang sumpa at parusang igagawad ko sa bayang ito. Nakita ko ang pagsisisi mo, ang iyong pagpapakababa sa harapan ko, pati ang pagpunit mo sa iyong kasuotan. Dahil dito, hindi mo mararanasan ang pagpapahirap na gagawin ko sa bayang ito. Mamamatay kang mapayapa sa piling ng iyong mga ninuno. Ang lahat ng ito'y sinabi nila sa hari.